очигледно дека Пилат водел борба со самиот себе, со својата совест. Вистината стои пред него, а тој упатува прашање што е вистината. Таа борба негова продолжува и во 19 глава. Значи, се уште е Исус пред Пилот. Па еве да ги прочитаме шесте први стих од 19 глава, кој што планирам за вечера да ги покријам. Значи 19 глава од 1 до 6. Тогаш Пилот го зеде Исуса и го бичуваше. А војниците исплетоа венец од трња, му го ставија на главата и го наметнаа со пурпурна облек. И се приближија до него и велеа, здраво јудејски цару, и му удираа плесници. По тоа Пилат излезе пак, По тоа Пилат излезе пак им рече, еве го изведувам пред вас, за да знаете дека не наоѓам никаква вина во него. А Исус излезе надвор, носејќи трнов венец и облека, и Пилат им рече, еве го човекот. Но ако правосочниците и нивните службеници го видоа, извикаа велики, распни, распни. Пилат им рече, Земете го вие и расмете го, зашто јас не наоѓам вина во него. Веројатно, колку пати се повтора ова, јас не наоѓам никаква вина во него. А главата почнува со зборовите, тогаш Пилот го зеде Исуса и го бичуваше. Не дека тој го бичувал, меѓутоа Исус добива казна, а нема никаква пресуда. Се што слушаме од устата на оној кој што требало да пресуди, е јас не наоѓам никаква вина во него. Па како тоа не наоѓате никаква вина, го казнувате. Две работи ми се несватливи. <clears throat> И може да кажам дека се страшни работи. Тоа е и двете се поврзани со еден ист проблем, ама се манифестират на, две различни, на два различни начини или кај две различни групи на луѓе, можам да кажам. Прво, имате верник кој што стои пред избор. Да го избере она што е право или да направи компромис. И тој не презема ништо, сакајќи да биде неутрален. А второ, а такви ги има многу. Значи. Второ, човек кој што е него познава Христа и еве го слуша од некој евангелист. Евангелието и може би тоа му е презентирано со години, со години, со години и тој пак не прави ништо. Не решава ни за, ни против сакајќи и тој да биде неутрален едноставно. Едноставно, мисли дека може да избегне одлука. Да го избегне одлуката и да се остане онака. Пострана. Во големата борба нема неутралност. Не можеме да бидеме некаде пострана и само да ги посматраме работите. И, и верникот, кој што стои по страна, не сека да направи избор, ти, ни, или пак човекот, кој што денес кисто така ги има многу, кој што се осведочени, јасно е се, меѓутоа не донесуваат одлука, знаете, има, ние познаваме пријатели кои што со години се пријатели, дури и доаѓаат и во црква, не донесуваат одлука. И двајцата, и за двајцата е страшно, че значи, едно такво а, гледиште еден таков став е страшен. Крајот му е многу страшен. Нема неутралност. Да се подсетиме на Илија, на гората Кармел. И подсетувајќи се на овој настан во прва книга Цареви 18 глава, имате во предвид дека ние сме тој Илија, би требало да бидеме, ние сме тие кои што ја Треба да проповедаме во духот на Илија, како и Јован Крстител што тој го правил, затоа што имаме таква една вест за ова последно време. Значи, прва цареви 18 глава, 21 стик, да се сетиме на гората Кармел, пред оние стотици лажни пророци и народот собран, што вели Илија? На што ги повикува? Ги повикува на одлука, 21 стих. Илија му пристапи на сиот народ и рече, до кога ќе кривите на двете страни? Ако е Господ Бог, следете го. Ако е Ваал, следете го Него. И што му одговори народот? Народот не му одговори ништо. Еве, гледаме цел народ. Нити вака одговара, нити онака. Не му одговори ништо. Сака да бидат неутрални. Се плашат од правење на избор од донесување одлука. Зошто се плаша? Зошто ние се плашиме од донесување одлука? Зошто, ете кога, може да се случи тоа во било каква средина, во црква или било каде, ќе премолчиме, едноставно сакаме да да не не чачка, да не се закачаме со било кој. Едноставно, најубаво е така по страна. Да. За разлика од народот, на Кармил, Исус Навин многу јасно кажа во последната глава од неговата книга, 24 глава, Исус Навин, 14-15 познати ни се овие стикови. И затоа сега бојте се од Господа и служете му совршено и верно. 24 глава, 14 значи 15. Значи, бојте се од Бога, од Господа и служете му совршено и верно. Отстранете ги боговите на кои им служеа вашите татковци од онаа страна на реката и во Египет и служете му на Господа. Меѓутоа, ако вам не ви угодно да му служите на Господа, тогаш денес изберете кому ќе му служите. Донесете, направете избор. Бото вели, може би на боговите на кои што им служеа вашите татковци од онаа страна на реката или на боговите на аморейците во чија земја сега престојувате. Јас, што се однесува до мене, Јас го донесов својот избор, својата одлука. Јас и мојот дом ки му служиме на Господа. Точка. Зарем ние не живееме во време кога едноставно неутралността не поминува. Не може да помине, посебно во ова време, кога се повеќе и повеќе знаеме дека ќе се разделува целиот народ на ова планета на две групи. Едните за, другите против. Нема неутралност. Не е можна. Самиот Исус во Матеј 6.24 вели, не можете да му служите на двајца господари. И сега, тоа прашање провијуваш. Зошто луѓето се двоумат кога треба да донесат одлука? Зошто одолговлекуваат? Зошто? Па, малко спомнав, меѓутоа, најчесто е затоа што сака да се заштитат за себе се плашат дека ако завземат став, тоа ќе ги кошта, ќе ги чини. Посебно, кога станувате, станувате за вистината, тогаш посебно тоа ќе ве чини во овој свет во кој што се уште владее при, э, кнезот на темнината, на лагата, оној кој што лаже од почетокот и убиец од почеток. Кога живееме во свет на манипулации, да застанете на страната вистина, да вистина кошта. Со еден збор може да кажеме дека луѓето го гледаат својот интерес, а не Христовиот интерес. Да говориме за нас како христијани. Еве да прочитаме во Филипјаните, што вели Павле за Тимотеј. Во посланието Филипјаните. Пофални, прекрасни зборови за Тимотеј, Филипијаните 2 глава 19 до 21. Филипијаните 2, 19 до 21. Се надевам во Господа Исуса дека ќе ви го испратам скоро Тимотеј, та и јас да се утешам која ќе научам како сте вие. Зашто немам никого кој е со иста душа како него, кој толку искрено ќе се грижи за вас. И внимавајте сега 21 стих. Зашто сите други го бараат своето, а не она што е на Христа Исуса што се одликува овде Тимотеј. Тој не го бара својето. Тој не работи за својот интерес. Вистинскиот христијанин не работи за својот интерес. Работи за интересот на Божјето царство, за Христа Исуса, за негова, на, на мисијата негова, проповедање на евангелијето. И сето ова како увод, еден мал увод за тоа што Зборувам и станува збор за Пилат, кој што се наоѓа пред избор, значи се враќаме во Јован, 19 глава, веројатно минатиот пат, може би сте спомнали нешто од тоа, се наоѓа пред избор, се обидува, Пилат се обидува да се ослободи од Исуса, затоа што е свесен, јасно му е дека Исус е невин, Исус не е виновен, неколку пати тоа го изјавува, меѓутоа, од друга страна, сака да се спаси сами од себе. Знае дека ќе кошта. Ако донесе одлука. И сака да биде неутрален некој начин. Ако е можно да биде неутрален. Или и да го ослободи Исуса. Па видите уште 18 глава. Зошто тој се послужува со она, оној пагански обичај да ви пуштаме еден за време на Паска, како што вели. Зошто? Од тоа се неговите обиди да го спаси Исуса, ако може. Он се обидува на секој може начин да го спаси. Зошто? Некој го... Па- зошто го праќа кај Ирод? А па потоа е разочарашо му го враќаат. Што да прави сега? Една огромна борба се води кај него. И сега, зошто го бичува? Зошто одлучува да биде бичуван? Да биде шибан, да биде тепан? кога нема никаква вина, тој самиот тврди. И не само тоа, во Матеј 27 глава, ако читаме 17 и 18 стих, што е изјавува, односто што мисли Пилот за сета ова ситуација, Матеј 27 глава 17 и 18. И кога се собраа Пилот им рече, кого сакате да ви го пуштам? Варава или Исуса наречен Христос. 18 стих. Зошто знаеше дека го предадува од завист. Пилат му е јасно. Зошто го довлечкале Исуса? Секјавате од предходната глава. Доаѓаат и викаат, па зарем не е доволно што сме ти го донеле, па самиот факт што ние сме ти го донеле, значи тоа е злостранитарно судиш. Без никакви докази, без ништо. Значи, Пилат не наоѓа, Исуса, не наоѓа вина кај Исуса, а се обидува да го ослободи, а сепак не го пушта. Факт е дека ако не наоѓате кај некого вина, треба да го пуштите на слобода. Тоа следува. Но не го пушта. Зошто? Значи, еве, само во, ако читаме 38 стих, од 18 глава, потоа 4 стих од 19 глава и 6 стих од 19 глава, во 7-8 стиха тој три пати повторува јас не наоѓам никаква вина. Дури три пати. И тоа очигледно тоа е од подсилен притисок на јавноста, на народот и сега кој што кажавме. Ако може, да го спаси Исус, ама да си ја спаси и кариерата. Столот, столчето. не сака никакви јавни проблеми. Сум читал дека е имал некои други ситуации каде што му направиле проблеми јавни, па сега не сакал додатен проблем, па тоа да дојде до Цезар, па значи да се одрази врз неговата позиција и кариерата. Значи, кажавме, вистината кошта, чини. И веројатно си рекол, може би ќе ги задоволи евреите некако ако ако донесе некоја пресуда која што е помалку од смрт. Еве, ќе го бичуваме, па може би ќе се сожалат. И ќе рече таа, пустио. И тоа, веројатно, не е сметал на големата омраза што е имал народот ова цела толпа што овде се собрале. Да отвориме за кратко во Лука 23 глава, значи паралелен текст, Лука 23 глава, каја што ни кажува што бил планот Пилатов, малко пообширно, затоа што овде вели првиот стик од 19 глава, дека Пилат го дал да биде бичуван, но 23 глава Лука, малко пообширно го пишува настанот од 13 до 16 стих, но тие навалуваа со голема викотница и бараа да биде распнат и викањето на нив и на свештеничките главатари беше се посилно. Тогаш Пилат одлучи да го исполни нивното барање и им го пушти оној кој го бараа, а кој... Само се извинувам. 13 до 16 стих, читам погрешно. 23 глава, 13 до 16. Не од 23. А Пилат ги свика свештеничките главатари, начелниците и народот им рече, ми го доведовте овој човек, како тој да го обунтува народот, а ве, јас го испитав пред вас и не најдов во овој човек никаква вина за кого вие го виновате. А ни Ирод, зашто го прати назад, зашто го прати назад, назад при нас, и овој не направил ништо што заслужува смрт. Затоа ќе го казнам и што вели и ќе го ослободам. Значи, неговата идеја, план било да го казне, казни, да го бичува и да го ослободи. Сметал дека со тоа ќе ги задоволи евреите. Но не сметал на големата омраза. Казнете без никаква пресуда и не само бичувањето, току следи и исмејување, плукање. Вториот стих, а војниците исплетоа венец од трња му го ставија на главата и го наметнаа со пурпурна облека, исмејавајќи го како цар. И се приближе до него и велеа здраво јудејски цару и му одираа плесници. Плесници, веројатно шамарис, таму збрзо Замисли си да се вратиме само на самото бичување. Тоа не била една едноставна казна. Како што е запишено на тие кожени бичеви, така да кажам, на краевите, или се ставале некои зашилени коски, или пак метални делови, кои што, која ќе ви шибнат со нив, длабоко влегувале во месото, Дори се случувало, некојаш има записи кај се случувало дека умирале луѓе при бичувањето, затоа што толку длабоко им влегувале значи, тие парчиња што ги осекатувале бубрези да ги, ги откинат или некој друг внатрешен орган. Обично бубрези, нели позади. Така да не било не било едноставно ова казна да се истрпи. И покрај тоа и смевањето, удирањето шамари, Да се подсетиме во Матеј 27 глава е исто проширен текст, паралелен текст со овој, Матеј 27 глава од 27 до 30. Тогаш војниците на управителот го одведоа Исуса во преторијата и ја собраа целата чета околу него. Целата чета се собра. Го соблекува и го наметнаа со црвена наметка. Исплетоа црвенец и му го положија на главата и трска во неговата десница – па коленичеа пред него и му се подсмеава, велики здраво јудиски царе, се поклонувале пред царот. И плукаа на него, замислите како понижување да плука некој на вас. Најгнасно нешто. Ја зедоа трската и го удираа по главата. Откако го исмеа, ја соблекоа од него црвената наметка и го облекоа во неговата облека и го одведоа да го распута плукање и смевање, удирање. Пасте, ако следевме добро, целиот овој процес судски, ако можеме да го наречеме, е пропратен секаде кај што оде Исус. Значи, кај Ана, секјавате, бил удрен Исус, одеден од слугите тоа. Кај Кајафа исто. Кај Пила се случува исто. Замислите ни што се поминувал нашиот Господ и Спасител. Се наметнува прашањето, може би спомнавме ова нешто од предходните предавања, зашто Исус бил толку омрзен? Што е причината? Прво, затоа што е Бог. Не дека се правил, дека е Бог, кој што нели сметале, затоа што е Бог. Замислите си ситуација, значи Бог се наоѓа во раците на грешниците. И еве што се случува. Тоа што му се случило на Исуса, тоа се во состојба луѓето да му го направат на Бога. Луѓето се злобни. Не е човекот, не е, не е точно нели вела дека човекот е бил во суштина добар. Воопшто не е, не е, според Библијата, Библијата ни кажува. Римјаните трета глава може да читаме, Има тука еден опис, малку поширок, подолг. Трета глава Римјаните. Мислам, па и самите сме сведоци, без да очитаме ова, што се се случува во ово последно време. Неверојатно злоба ке луѓето. А тоа, ја не знам, секој ден, секој ден, секој ден на интернет, на вести ке слушните, да, да земе човек да ги собира, тие податоци не знам колку како како ваква архивки ќе ви треба. Не можам да се сетам на се дори. Јас скоро беше и тоа некаде на овие балкански простори, простори од бивша бивша Југославија, значи дали беше во Босна некаде. Синот затоа што не му дале джепарат ја убива мајката. Што такво имаше, не ефект. Еден куп такви работи. Римјаните трета глава е од Десетиот стих, читаме, вели, како што е напишено, нема никој праведен, нема ниту еден, нема разумен, нема кој да го бара Бога. Ако Бог не не побараше нас, ни немаше спас. Сите застранија, сите заедно станаа неполезни, нема кој да прави добро, нема ниту еден, вика Библија. Нивното грло е од отворен гроб, измамуваат со јазиците, змиски отров е под нивните устни. Сакате се сретнете со змија овака, да имате некој дуел со змија. Не знам дали сте имали некоја ситуација во животот. Или на телевизија која ќе видите, гасите телевизор, менјате канал. Ја мислам дека посебно, посебно женскиот пол има некој неверојатен страф од змија, така брз сум заклучен. А Библијата вели дека такви се шетаат многу на две нози еве, вика, измамуваа со јазиците, змиски отохве под нивните усни. Устата им е полна со клевета и горчина, нозете им се брзи за пролевање крв, за пустување и беда се по нивните патишта. Тие не го познаваат патот на мирот, нема Божи страв пред нивните очи. Се е страшен опис за тоа, каков е човек. Ја ви гледаме што, што луѓето му направиле на Бога, кога тој дозволил да, нели, да падне во нивните раци, зато што дошол час. Инако нема шанси такво нешто. Исус е пример за тоа што очекуваме пак ние, како спрема нас да се однесува, да се однесува светот кој што се повеќе повеќе тоне во, во греф. <clears throat> Потоа зашто? Зашто ова му се случува на Исуса? Зошто, зошто ваква злоба? Па затоа што Сатаната бил на дело, значи дошел часот да Христос пострада, и ако се подсетиме само на оние зборови на Лука во неговото Евангелие од 22 глава, да свртиме таму, Лука 22 глава, 52 и 53, што вели Исус овде кога, во Гециманија, кога го факеат. Тогаш 52 и 53, Лука 22. Тогаш Исус им рече на оние кои се кренаа против Него, на свештеничките главатари, на началниците на храмот и на старешините, и излеговте како на размоник со мечеви и стапови. Кога бев секој ден со вас во храмот, не кренавте рака на мене. Но ова е ваш час и власт на темнината. Господ му дал власт на гјаволот, на сатаната. Без И знаеме, Елен Вајд кажува копнежа на вековите, меѓу таа толпа на луѓе биле присутни демони кои што викали и го подбуснувале мноштвото распни распни. Гјаволот ликувал, се радувал, сметал дека готово. Конечно, ќе успе, успее да го среди Божиот син. Се обидувал, на луѓето две годинки тамо да. Односто, уште од самиот почеток <laughs> на големата борба може да кажеме, елиминирајќи, сакајќи да, ги, елими, да елиминира онаа лоза по која што ќе дојде спасителот на светот. Без да знае дека всушност тоа ќе му биде крајот. <laughs> Ставајќи го Исуса на крстот. И една друга работа која што не смееме да ја пропуштиме, ова се случува со Исуса затоа што ние така заслуживме. Ние заслуживме така да се постапува со нас. А тој го претрпе сето тоа за да ние не го претрпе. Што мислите, дали ние заслужуваме понижување, плукање, Исмејавање, удирање, мачење. Дали заслужуваме на, на кратко речено смрт? Тој денеска се спомна за време на пуката. Тоа е единственото нешто што заслужуваме. По заслуга смрт. Мере да се подсетиме на убавите зборови од Исаија 53 глава. Исаија 53 глава. трети стих, па понатаму неколку стиха. Беше презрен, отврлен од луѓето, човек на болката, свикнат на страдањата, од кого секој го отстрануваше лицето, беше презрен за ништо го сметав. А тој ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки, доека ние сметавме дека Бог го бие и го понижува. За нашите престъпи беше прободен, сотрен за нашите беззаконија, казната за нашиот мир падна врз него, преку неговите рани ние се исцеливме. Колку пати Исаја овде спомнува за нашите греови, за нашите престапи, за нашите беззаконија, беше сотрен, беше биен, беше плукан, мачен, смејуван. И да завршиме, петиот стих веќе го спомнавме, меѓутоа пилот уште еднаш го изведува После, значи, ова мачење, четвртиот стих потоа Пилат излезе и пак им рече, еве го изведувам пред вас, за да знаете дека не наоѓам никаква вина во него. Го ишиба и тој повторно уште еднаш вели, не наоѓам никаква вина во него. Па зошто беше? Тоа мачење. Се уште се обидува. Кутриот Пилат се уште се обидува да ја избегне, да го избегне она, она што, она што е всушност реално, што го слуша неколку пати веќе. Постојано толпата да расми го расми, да го избегне, да избегне таа смртна пресуда, затоа што овој човек не заслужува такво нешто. Нема никаква вина во него. А Исус излезе надвор на секи трнов венец и облека и Пилат им рече, еве го човекот. Не сакал сигурно да се подсмева. Што сакал да каже со ова Пилат? Еве го човекот. Еве го човекот кој што вие сметате дека е оној кој што прави бунт, еве го, нели го гледате? Колку е крото, колку е... Тој ли е тој кој што прави бунт? Тој ли е? Уште еднаш, уште еднаш повторно се обидува пилот, сака, сака да, да се извлече. Еве го тој човек. Погледнете го и како да сака да каже, доста е, крај, готово. се обидува со крајни судни маки да се избави од таа ситуација. Но не сметал на огромната злоба на свештениците на целата таа толпа. И во шестиот стих, повторно, оно што неќе да го слушне, но кога просвешниците и нивните службеници го видоа, извикаа велејки, воопшто не се сужалиле каква е човечката злоба. Што му направиле на Господа, на Спасителот? Распни, распни. Пилат им вели, повторно се обидува да се извлече. Земете го, вие распнете го, зашо јас се наоѓам никаква вина во него. Уште еднаш. Ете го човекот. Човекот, Бого човекот, кој што по некој миг во истата глава понатаму некој следна сабота ќе видиме дека ќе биде распнат. Како и што ние гледаме во Исуса? Што гледам јас, што гледаш ти? Дали гледаме бунтовник, дали гледаме некој кој што сака да го руши поредокот? Дали гледаме разбойник, како варава, и го гледаме нашиот спасител, кој што сето тоа го поднесе заради нас. Од ова зависи нашата вечна судбина, Тоа е одлуката која што треба да ја донесе секој жив на оваа планета Земја. За Христа или против Христа. Дали ќе го прифати, дали ќе ја прифати неговата жртва и со тоа да добие спасение, или може би ќе заврши онаму кај што најмалку Бог сака. Во пропаст, вечна пропаст, да го нема едноставно. Тука ќе застанеме, Има уште многу што во оваа глава, како што рече Јани, може би едно најубавите да коментираме и да зборуваме, меѓутоа за тоа потоа некоја следна сабота.